par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji. Kā katru ceturtdienu labajās ziņās esmu es, Silvija Greste, un šodien ir tāds interesants viesis studijā – Vilnis Priedītis. Labvakar. Labvakar. Vilnis Priedītis ir nu, uzņēmējs, ļoti ilgi pazīstams man personīgi, tāpēc es viņu arī aicināju, un es domāju, jums būs ļoti interesanti. Viņš ir līdz šim agrāk uh, cēlis mājas, nodarbojies ar celtniecību un vadījis ļoti lielu celtniecības uzņēmumu. Pēc tam tur ir dažādas sabiedriskas lietas, eh, strādājis tautas labā dažādās organizācijās. Ir tāda lieta. Jā, un tagad Vilnis uh, ir nonācis līdz secinājumam, viņam ir pilnīgi jauns, interesants biznes, kas būtu ļoti svarīgi dzirdēt arī jums, mīļie rādījumi, arī klausītāji, jo tas ir domāts cilvēkam, uh, katram, katrā mājā. Sveiks vēlreiz Vilni! Labvakar, Silvija, labvakar, cienījamie radioklausītāji. Jā, uh, varbūt nedaudz pastāsti nu, par to savu pieredzi un cik ilgi tu esi tajā biznesā un uh, ko tad tu darīji kādu laiku atpakaļ. Nu, tas būtu vienkārši interesanti, lai zinātu, kā, kas tad tas viesis ir. Uh, Jā, labvakar visiem vēlreiz. Tātad, nu, laikam jau mums katram ir savu misiju šajā dzīvē jāpilda. Jā, teiksim, tā ir sanācis, ka es, nu, es reizēm smējos, es jau neko citu neprotu, kā būt uzņēmējs. Ja, teiksim, jo man, ja, laikam, dabā ir uzņemties atbildību, tas man patīk. Man patīk uzņemties atbildību par cilvēkiem, uzņemties atbildību par a, procesiem, uzņemties atbildību par naudu, jā, teiksim, par dažādām lietām. Un a, tā tā dzīve man ir vedusi caur dažādiem biznesiem un principā

nu, gandrīz nevienu brīdi nav bijis citu domu kaut ko citu darīt. Jā? Tas vispār ir tāds retums, jo nu, ar uzņēmē darbību nemaz tik daudz cilvēki varbūt grib uz, ar to nodarboties, bet nu, ne visiem tas ir dots, tas ir tev tāda īpaša dievu dot dāvana, tad jā, iznāk. Par to es tiešām esmu pateicīgs, jā, un uh, viss tās domas darīt kaut ko citu, nu, piemēram, tur bija domiet politikā, jā, teiksim, nu, tā man paskatījos, nē, tas laikam nav priekš manis, jo es tā kā īsti to nespētu, jā, un uh, vienīgais, teiksim, tas, uh, nu, tās izmaiņas, izmaiņas, kas arī man būtiski notiek, jo nu, uzņēmēja darbība tā ir tāda dinamiska vide, tur ir jāriskē, ja, teiksim, un uh, man tā daba liek uh, būt tādam, kas uh, ik pa brīdim to biznesu maina, ja, mhm. teiksim, mm -hmm. ja, un tāpēc man ir bijuši šie dažādie dažādie biznesi. Jā, teiksim, agrāk bija <clears throat> salīdzinoši liels būvmateriāla tirzniecības bizness, kurš, nu, diemžēl neizturēja to 2008. gada krīzi. Jā, jā bet... es domāju, ka tur daudzi, daudzi uzņēmēji krita tajā brīdī. Jā, un, un tas, tā, pašā laikā tā bija fantastiska pieredze, tā bija fantastiska mācība, par kuras esmu ļoti pateicīgs, kas man ir nu, noderējis arī uz priekšu. Ja. Jau tad man patika darīt kaut ko arī sabiedrisku, ja teiksim, es deviņus gadus eh, biju Latvijas Bumtrā tirgotāja asociācijas prezidents, tad arī mēs ar Silviju Gresti iepazināmies. Jā, tā bija gan, un darījām jā. ļoti daudz labas lietas, eh, apspriedām dažādus likumus un eh, padomē uzņēmēju padomē, jā. Jā, tieši, tieši, tieši tur mēs arī, jā, un, un vēlāk, ja, teiksim, teiksim, arī, ka, nu, varbūt bija tāds sarežģītāks, kas arī ir normāli, ja, teiksim, ka tādi momenti dzīvē, ja, nu, es vienalga pēc tā sabiedriskā darba nevarēju, ja, teiksim, un tad, eh, par cik, nu, man tūs vienmēr ir bijis eh, sports, un es arī vienmēr kā uzņēmējs es atbalstījis, nu, dažādas lietas atbalstījis, bet sportu visvairāk, ja, nu, tas bija deviņas gadus eh, tri, Latvijas Trietlona federācijas prezidents, ja, un, oh. un tad man bija, nu, arī man gandarījumi radīja, arī tajā laikā tas, kad es varu iedot cilvēkiem, nu, kaut ko tādu, par ko viņi saka paldies, par ko viņi ir sajūsmā, nu, kas viņiem patīk. Tāds, nu, federācijas prezidents, viņš tā kā vāc naudu. Tā skaitā, viņš par to mhm. atbild. Ja viņš to nedarīs, tad viens cits to arī nedarīs. Nu, ja, tā ir ļoti laba pieredze. Jā, eh, ļoti laba pieredze un ļoti laba atbildība, tieši tas, kas man patīk. Ja? Mm. Un, eh, protams, Vācu valda organizē procesus, organizē, lai vairāk cilvēki iesaistās sporta veidā, lai notiek pasākumi, lai, no, lai sportists sasniedz eh, rezultātus un tā tālāk. Ja? Tas nozīmē, ka tas triatlons šobrīd ir populārs? Nu, jā, viņš ir populārs. Es gan jau kopš 2019. gada tajā matā neesmu. Tas mm -hmm. 2010. līdz 2019. Tur un tas bija, tomēr ir diezgan liels laiks. 9 gadi, jā, 9 gadi un, un, un nu, jā, pēc tam, eh, pēc tam tās, teiksim, tā, to savu vietu, tā, tur, kur es tā kā redzu, to nākotni, nu, nu, neko jau nevajag nožēlot, jā, bet, protams. bet to, kad, eh, protams, kad eh, tā doma reizēm piezogās, kāpēc es ātrāk nesāku nodarboties ar digitāliem biznesiem, ar tā, tādām lietām, kas notiek digitālajā vidē, jo tagad es saprotu ļoti to, ka pasaule mainās un mainīsies, un cilvēkiem, kuri nav vairs nu, paši jaunākie, jā, teiksim, kuriem jau ir mazbērni. Jā, jaunieši arī, labākajos gados. Jā, jaunieši labākajos gados, jaunieši mazbērni, ja tā var teikt, jā, jā. teiksim, tad šai vecuma kategorijai ir patiesībā ļoti grūti konkurēt nu, šajā tirgu un atrast būt tajā apritē, jo viss mainās tik strauji un mūsu jau smadzene nav pieradusi uh, tik ātri rēģēt, tik ātri nu, jā. visu saprast, tik ātri uztvert tās lietas, kas mums nav dabīgas. Mēs esam pieraduši rakstīt ar pildspalvu. <laughs> jā, es joprojām to daru. jā. Es joprojām to daru. Jā, un tad kā tad tu nonāci līdz tam, ka tu ne tikai par to interesējies, bet es saprotu, ka šobrīd nu jau kādu laiku tev ir tavā, nu tu esi viens no <clears throat> uzņēmumu īpašniekiem. Kā tu nonāci līdz tam? Vai tas bija Covid laiks, kur, kur par to bija vairāk jādomā līdz tam biznesam, kurā tu esi šobrīd? Mēs nedaudz vēlāk pieskarsimies tam, ko tu, kas tas īsti ir. Bet uh, būtiski, jā, nu. Uh, acīm redzot, jau mēs visi <clears throat> nonākam līdz tām, kur mēs esam. Nu, to mums kaut kāds augstāks spēks, vai Dievs atnes, atteiksim, gars, svētais atteiksim, gars. svētais gars, atteiksim, atnes un piedāvā, un mēs nonākam tajā situācijās, kur mēs nonākam, jo nav nekādas nejaušības uz šīs pasaules, atteiksim, atliek vienkārši, nu, vēlēties no sirds kaut ko, un tad tas arī, tad tas arī notiek, atteiksim, un man ir šodien sajūta, kad es vienkārši, nu, kaut kādā vienā brīdī tiku, nu, kad tieši, jā, nu, Covid, jā, es atceros 20. gads, kad tur vērās viss ciet, un, teiksim, tad man bija vairāki biznesi, kas ir nodarbojas ar tirzniecību, jā, protams, ka bija salīdzinoši grūti laiki, un, un tajā, jā, patiesībā tas arī bija tas laiks, kad es vairāk pievērsos dažādām digitālām lietām, šodien jau viņas ir vismaz divos virzienos man aizgājušas, ja, teiksim, tā darbība biznesa, ja, Un tajā brīdī, nu, protams, ka mēs pārskatījām, es arī tā skaitā pārskatīju visu to, kas ir vērtīgs, kas nav vērtīgs un kā es jūtos un kā es gribu attīstīties tālāk un kā es varu dot cilvēkiem kaut ko. Tieši no tāda biznesa viedokļa, ja tu gribi radīt kaut ko, kas eh, nu, ir lietojams cilvēkiem un kad cilvēki no tā gūs labumu. Bet tikai tad jau. Es to agrāk nesapratu. Ja? Es to agrāk nesapratu līdz eh, nu, pat, eh, nu, diezgan nesen, kā, kā pa īstam tiešām sapratu, kad biznesa jau ir veiksmīgs, nu, protams, ir, ir gadījumi, kad ir vienkārši veiksmes faktors, kad acīm redzot, tas bija nu, kaut kāda cits 90. Trāpī, <laughs> trāpījies vienkārši tajā laikā, ja, kad visiem viegli gāja, ja, teiksim, Jā. tas tā bija, bet uh, tikai tad, ja tu radi kaut ko tādu, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, kas atrisina cilvēku problēmu, kas dod cilvēkam labumu, tad uh, par to biznesa rezultātu patiesībā nav jācīnās, viņš nāk pats, ja, nu, jo to jau, to jau novērtē tie cilvēki, ja, teiksim, uh, tajā brīdī nav jāizdomā, nezinu kādas marketinga aktivitātes, nezinu kas un nezinu kas vēl, jā, teiksim, jo eh, pēc galvenais ir radīt to, ko vajag cilvēkiem, un tad viss būs. Nu jā, bet uh, ir gan nu, vajag ēst un vajag apģērbties, bet uh, šis biznes, kur tu šobrīd vadi jau kaut kādu konkrētu laiku, uh, tas tā kā, nu, uh, īsti tādu fizisku uh, labumu nedod, burtiskā nozīmē, kā, kā tāda patērē, patērēšana, nu, kaut ko tādu taustām, ja? bet tā pat laikā, protams, uh, jo es zinu, kas tas ir, ko tu dari, kāpēc mēs arī jā, par jā. to runāsim, bet, um, bet, protams, kā cilvēki tomēr, manuprāt, cilvēks jau nepārtiek tikai no ēdiena un, uh, un, un, un, un apģērba vai jumta virs galvas, kad ir izrādās ļoti svarīgi uh, arī komunicēt. Ja? Precīzi, jā, jo, nu, kā lai cilvēks vienlīdz labi jūtās, ja viņš ir vai nu teiksim, labās harmoniskās attiecībās ar biznesa partneriem, ar draugiem, ar ģimeni, vai ja viņš ir nu, netik labās attiecībās. Jā, tā jā, ir jā, ļoti, vai pilnīgi vientuļš. Vai arī pilnīgi vientuļš. Tā ir milzīga starpība, jā, teiksim, un a, tikai tad, kad mēs a, jūtamies, a, nu, tā teikt, labi, a, apmierināti, harmoniski. Un kādam vajadzīgi. Laimīgi, un kādam vajadzīgi, un tad mēs esam laimīgi, un tad mēs arī esam efektīvi, tad mums arī izdodās eh, tas darbs, ko mēs darām, tas biznes, ko mēs veidojam, tā misija, kas mums ir jādara, visas šīs lietas, tad mums arī labi veicās. Jā, Nu, un tad, nu, tad, tad nedaudz varbūt pirms muzikālās pauzes varētu ieskicēt, nu, kas tad ir tas, tas, tas cilvēkiem, nu, kāpēc, piemēram, nu, Absolūti konkrēti, jā, nu cilvēks ir viens pats, un viņam ir grūti, un viņš ir vientuļš, un viņam eh, tāpat arī biznesā, nu viņam ir kaut kāda ideja vai kaut kāds darbs un tā tālāk. Eh, varbūt nedaudz ieskicēja arī šo te, tieši to pamatdomu, nu kas tevi virzīja uz to, ka tev tieši šeit, šī nišā ir jāmeklē, jāmeklē tas, tas, tas, tas bizness? Tas, kad eh, pirmkārt es apkārt no cilvēkiem dzirdēju, Ja, kad cilvēki ir ilgus, nu, man dažādi pazīstami cilvēki, mm -hmm. ilgus gadus nav varējuši atrast sev otru pusi. Vai, teiksim, ir cilvēki, kam nav atbilstoši labi biznesa partneri, ja, teiksim, kam uh, varbūt ir draugi, ar kuriem vairs nav pa ceļam. Ja, teiksim, uh, un, uh, un uh, viņi jutās vientuļi. Ja, teiksim, es arī savā ziņā, ja mēs skatos teiksim, tāpat nu, tādiem draugiem, ja, un tādiem arī kaut kādā ziņā jūtos vientuļš. Ja, teiksim, uh, tas tā ir. Un uh, izrādās, ka ir veidi, kā palīdzēt cilvēkiem atrast viss sadarīgākos, vispiemērotākos cilvēkus, ar kuriem savstarpēji veidojās vislabākās, visvieglākās attiecības, kurās nu, pašas plūst. Ja? Un Jā. tas ir tas, ko mēs darām. Un šobrīd tad mēs ieiesim nedaudz muzikālajā pauzē, lai mēs visi varētu pārdomāt to, ko tu tikko teici, un tad pēc pauzes atgriezīsimies, un tad mums turpinās stāstīt. Lai notiek. Paldies. Ak, cilvēki, vai pamani tu, cik daudz tev dots. Ik mirklis pilns brīnumu, ļauts tev piedzīvot. Gan taureņi dēļā trauc, gan pļāvāsiet, gan arī lūk debes jums, dod godu radītājai zvaigznes mirs pie debesīm, arī mana sirds dieva godam laimīgs, kā zvaigznes mirs pie debesīm, arī mana sirds. Dieva godam laimīgs. Ja Kristus aicina mūs nest gaismu pasaulē, Viņš pasaulēs gaismā ir, Viņam vienam laigots. Ja Kristus aicina mūs nest gaismu pasaulē, Viņš pasaulēs gaismā ir, viņam vienam laigots, kā zvaigznes mirts pie debesīm. Arī mana sirds Dieva godam laimīgs, kā zvaigznes mirts pie debesīm, arī mana sirds, Dieva godam laimīgs. Kungs, tu mūs veidoji tu mūs slīpē, lai varam mirdzēt tavam godam. Kungs, tu mūs veido un tu mūs slīpē, lai varam mirdzēt tavam godam. Labvakar, labvakar vēlreiz rādījumam arī klausītāji, kā katru vakar ceturtdiena un labās ziņas, un eh, šodien labo ziņu viesis ir Vilnis Priedītis. Labvakar. Un uh, mēs te jau iepriekšējā sadaļā drusku runājām par to, kā Vilnis ir nonācis līdz uh, unikālam, diezgan unikālam tādam biznesam. Es nezinu, vai tas vispār ir unikāls, varbūt, ka kaut kur pasaulē jau kaut kas tāds ir. Nu, teiksim, ja mēs salīdzinām, un mēs, protams, esam pētījuši dažādas aplikācijas, mēs esam aplikācija, ja mēs runāsim Jā, par, par to, kas to ir, notiek telefonos, ja nu, katram mums ir vietālrunas, nu, absolūtam vairākumam, ja pat arī manai mammai ir 86 gados vietālrunas, mm. ja, un, un, un, un tajā vietā runī var izdarīt ļoti daudz, visu dzīvi, principā. Jā, man liekas, iekšā. ka viena liela daļa cilvēku vispār pat nenojauš, cik, cik tāds vieta tālrunis ir uh, svarīgs un, un cik daudz viņš mums var palīdzēt. Mēs uh, pirms tam jau tā kā nedaudz pabeidzot iepriekšējo tā kā sarunu, uh, iesākam runāt par to, ka cilvēkam uh, nu, viņam bez, bez viņa tādas eh, fiziskās apģērba un drēbi patērēšanas ir kaut kādas citas lietas, kas ir nepieciešams, kā piemēram komunikācija, eh, socializācija, nu, un, protams, biznesa kontakti, ja tie ir biznesa kontakti, jeb jebkura veida citi kontakti. Tad um, pastāst lūdzu man mm, un klausītājiem, protams, eh, mums būs ļoti interesanti mm, dzirdēt, kas ir tā aplikācija, kur tu izveidojies, jo klausītāji, Vilnis Priedīts ir radījis uh, nu, uzņēmumu uh, internetu vidu, vidē, ja, kas ir uh, aplikācija telefonā. Nedaudz par to, nedaudz kas tas ir, kāpēc tas ir, Nu jā, nu jā. pastāsti. mēs visi cilvēki esam dažādi, jā. Mums Protams. ir diezgan skaidri saprotams tas, ka mums komunicēt ar dažādiem cilvēkiem ir, nu, ne ar visiem ir viegli, ir ar ko ir ļoti viegli, ir ar ko ir vidē, ir ar ko ir grūti, jā, teiksim. Un izrādās, ka pasaule iet uz priekšu, jā, teiksim, nu, mazliet. Attīstās? Viņa, jātīstās, zinot eh, teiksim, datus eh, par eh, mums dažādus, tur gan dzimšanas, gan teiksim, vērtības, izdevot dažādus testus, un ja tas saglabājās teiksim, kaut kur digitālajā vidē, ja, teiksim, tad digitālā vide par mums ļoti daudz ko zina. Ja? Un digitālā vide, eh, nu, kā mēs tautā to ļoti bieži sakām, mākslīgais intelekts. Ja? Un, nu, tas jau ir tagad eh, absolūti programma. Ja? Jā, un tur ir daudz, eh, protams, tur mēs zinām, chat GPT kā populārākais, mm -hmm. ja, teiksim, un viennozīmīgi, un arī daudz citas, daudz citas izstrādes, ja, teiksim, uh, viņas spēja izdarīt to, ko nu, cilvēks nespēja izdarīt. Ja? Nespēja sarēķināt, tik daudz atrast informāciju, tik īsā laikā apstrādāt un tik labi ieteikt, kā darīt. Ja? Un izrādās, ka šis mākslīgais intelekts spēja ne tikai palīdzēt uzrakstīt, nezinu, eksāmenu darbu studentam vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Jā, vai atrast jā. kaut kādus datus. Jā. jā, jā, vai atrast kaut ko, vai palīdzēt uzrakstīt reklāmas eh, tur eh, jā, skriptu, jā, teiksim, vai, nu, man, nu, tā. Eh, jā, pat spēlēt spēles izrādās jā. mākslīgais intelekts pasaka priekšā, kā to jā, jādara. Viņš arī var palīdzēt pateikt priekšā, ka jums ar šo cilvēku būs vieglāk saprasties, ar šo grūtāk zinot šos datus, mm. jā, teiksim, un, un pie tam to var izdarīt gan uh, lai veidot biznesa attiecības, gan lai veidot draudzīgas attiecības, socializētos, nu, nezinu, tur braukt uz kalniem, iet pārgājienos, nu, nezinu, iet uz kādiem sporta nodarbībām kopīgi, vienalga, jeb kādos citos hobijos, ja? un tieši tāpatās, eh, lai atrastu eh, sev labu eh, otru pusi, ja, teiksim, un, ar kuriem būs tas salīdzinoši vieglāk. Ja? Jo tādā gadījumā... tas, tas nozīmē, ka tas ir tāds gandrīz tā, tāds iepazīšanās portāls arī. Tur var arī, var arī ja, teiksim, bet mums ļoti nevēlamies nu, sevi tā nepozicionējam, teiksim tā, jo, jo diemžēl šie iepazīšanās portāli ļoti daudz ir ieguvuši tādu nevisai labu slavu. Neslavu. Jā, neslavu, jā, teiksim, un Pie mums var iepazīties, atrast cilvēkus ar labu sadarību un pārbaudīt viņu, bet nu, pie mums neviens nenāk meklēt tādas īstermiņa attiecības uz vienu vakaru. Ja, teiksim, tas nav mūsu produkts un nebūs. Ja, un, un, un, un jā, tieši... Respektīvi šī ir apliecība, aplikācija, kurā nu, cilvēks var atrast sevi interesējošu citu cilvēku. Ja, tas... T, jā, e, cilvēks var atrast, pirmkārt, viņš var izzināt sevi, savu svērtības, psihotipus, ja, teiksim. Otkārt, viņš var palīdzēt apskatīties, kādas ir attiecības ar esošiem partneriem, saņemt ieteikumus, kā viņus uzlabot, Tiešām. Jā, tiešām, nu, okay, būšu, būšu godīgs, mums vēl eh, tas vēl ir izstrādes stadijā, mēs esam pavisam nesen aplikāciju palaiduši Play Marketā, App Store, ja, teiksim, kas nav bijis vienkārši. Un, eh, un eh, tā sadaļa vēl tiek, nu, teiksim, pilnveidot. tā piln, pilnveidot programmēta mm -hmm. vai mhm. kodēta, ja, teiksim, kā mēs sakām, gudrā valodā. Ja. Tā kā tas vēl ir mazliet, nu, tur mēneši, varbūt divi jāpaciešās, varbūt trīs. Ja, nu, bet tas teiksim. ir tāds testa režīms, ja? ja nu, šodien ir gatavs, gatavs, gatavs lietošanai, eh, testa var, nu, nosīt testa, var teikt, gatavs mm -hmm. režīms, ja, bet mēs, eh, kamēr eh, saņemam tādas klienta atsauksmes, ko vēl uzlabot un kā padarīt tā, lai cilvēkiem tiešām viņi gribētos vairāk lietot un labāk, ja, tad mēs viņu pagaidām pagaidām ar reklāmu ne, nevirzām, jā, teiksim, ir sevišķi ārzemēs, bet mēs esam gatavi šo produktu piedāvāt visai pasaulē. Tas nozīmē, ka šī aplikācija strādās ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī ārpus Latvijas, protams, tāpēc, ka tā ir interneta vide. Eh, tas nozīmē, ka, nu, ja, piemēram, ir nepieciešams uh, Uh, biznesa partneris, nu, pieņemsim, kaut kur tur tiek meklēts uh, ne tikai Eiropā, bet ārpus, tad teorētiski var saprast, ka izmantojot aplikāciju to varēs darīt. Jā, jūs varat pie tā, to darīt, teiksim tā, meklēt augstas sadarības biznesa partneri, piemēram, mm -hmm. Ņujorkā vai Dubajā vai Londonā, jā, teiksim, jūs varat to lokāciju pat ievietot, jā, un, teiksim, attiecīgajā vietā, jā, jūs varat meklēt, varat ielikt vecumu, robežu no līdz, jā, teiksim, un, un tādā veidā, jā, viņas, viņi jau tagad strādā tehniski strādā visā pasaulē. Jā, Bet tas nozīmē, vienkārši, ka... Vienkārši, jā. vienkārši cilvēkiem vēl mēs neesam jā, to tik skaļi pateikuši, jo nu, ir vēl dažas lietiņas jāpieslīpē produktā, lai būtu pareizais brīdis pienākt. Bet droši vien, kad tā slīpēšana jau notiek visu laiku nepārtraukti, jo tāpēc, Protams. kad interneta vidu un vispār visa elektroniskā un digitālā pasaula attīstās, bet es tikai es gribēju jautāt iepriekš, kā tas nozīmē, ka būtībā ievie, ievietojot kaut kādus datus vai savas prasības, tu var atrast, nu pieņemsim darba nevējs, var atrast darbinieku vai otrādi arī? Precīzi, jā, precīzi, jā, teiksim, mūsu mērķis ir izveidot tā, lai darba devēji, mm, skatoties cilvēku pieteikumu CV, jā, teiksim, lai tur virsū arī uh, darba ņēmēji mm, publicētu savu QR kodu vai saiti, ja, teiksim, mm -hmm kur noskanējot, var uzreiz saprast to sadarību ar to vadītāju, kas jau būs. Ja? Jo saprotiet, mēs varam būt dažādas, piemēram, mēs ar, nu, piemēram, Silviju mums, piemēram, ir augsta sadarība, ja, teiksim, un Silvijai vēl kāda cilvēka ir augsta sadarība. Tas nenozīmē, ka man ar to būs tikpat, ja, mm -hmm. tur var iestāties cits nianses. Ja. Nu jā, un darba devējam ir ļoti svarīgi, jo CV tas jau, mēs jau viņu varam visi māk un iemācās uh, skolā sastādīt un uzrakstīt skaisti, bet ir ļoti ļoti svarīgi tiešām nu, saprast, vai tas darbinieks tev ir nākotnē derīgs tam, ko tu meklē kā darba devējs. Un es cik es saprotu, ka tai jūsu eh, šis inte, mākslīgais intelekts uh, patiesībā par to atbildi, jo tur ir jāpastāstīt tehniski, kā tas ir, ko, kas tad tur ir iekšā, ko tad jūs tur, un, jo es saprotu, ka tur ir diezgan privāti dati, un tad tur ir arī data aizsardzība. Tas jau ir. Protams, jā, jā. protams dat, dat, dat tur ir, bet dati, dati loģiski tiek glabāti atbilstoši likumiem tā, kā tam jābūt. Mm -hmm. Par to visi cilvēki var būt pilnīgi droši. Ja? Mēs reģistrēties aplikācijā ievedam savus dzimšanas datus un ievedam, izpildam testu psiholoģijas, ja, kas ir 25 gadu izstrādāts. Ehm, ļoti daudz mērījumu, pār par 200 tūkstošiem ja, ehm, pieslīpēts. Ja. Un ehm, tālāk šos datus un turpmāk arī vēl citus, ja cilvēki gribēs sev vēl padziļinātāk ja, nododam mm -hmm. šim mākslīgam intelektam, ja, kurš tad arī gan jums pašiem ja, uztais šo karti, ja, jūsu Mm, aprakstu jāpriekš pašu sevis, ja, teiksim, gan uh, rēķina šīs sadarības un došos ieteikumus jebkuram jauniem uh, no, nu, partneriem, un arī jebkuri vec, ja, vecie nepareizi pārteicos esošie, ja, teiksim, mm -hmm. uh, esošie jā, attiecības, vai tās ir romantiskas, vai biznesa, vai, vai, vai profesionāls, visos gadījumos, tad, tad arī dod uh, šo sadarību un šos ieteikumus, kā uzlabot. Nu, tas vēl ir mazliet nākamais. Tas nozīmē, solis, ka, ka patiesībā to, to, to, tos cilvēku, kuru tu gribi atrast, tas mākslīgais intelekts atrod. Uh, tu pats viņu nemeklē, tu ne, neskrīnē, nu, vi, vi, ne, nu tu vari viņš, arī pats eh, skrīnēt. Viņš eh, bet... saka priekšā rāda, un, nu, protams, ka mēs nevaram atrast uh, cilvēku starp tiem cilvēkiem, kuri nav reģistrējušies <laughs> protams, aplikācijā. Protams. Ja? Viņš pats neatradīs. Uh, nu, viņš citur. izmantoja tā kā jūsu datubāzi. Jā, protams, ja, teiksim, uh, katrs cilvēks, kurš uh, grib atrast un grib, lai kāds cits varbūt viņu atrod, protams, ka dod savu atļauju, ja, ieved šos datus un mhm. dod savu atļauju to darīt. Loģiski mēs eh, nemeklējam pēc uh, vienkārši kaut kur internetā. Pēc vidē. telefona grāmatas. Jā, jā pēc, pēc citiem datiem, lai gan es pieļauju, ka to arī var izdarīt. Jā, un, jā, nu, noteikti var izdarīt. Jā. Es esmu dzirdējis visādas un programmas. Un kas tad ir, teiksim, tādas. tie parametri, no nu, kuras tad cilvēkam būtu tur jāievada, tas ir vecums? Vecums automātiski dzimšanas jā? datums, jā, mhm. teiksim, mm -hmm. jā. Parametri ir, saprotiet, ja mēs gribam labāku rezultātu, tad mēs paši esam ieinteresēti vairāk šos parametrus ievadīt. Ja? Jā. Jo pretējā gadījumā jau nav iespējams. Ja? Tāpat, nu, ja mēs neizpildām testu, tad mēs jau nevaram neko sarēķināt. Nu, vai mhm. nevaram tādā veidā līmenī to izdarīt? Ja? Un, uh, obligātie parametri jau patiesībā tur nav ļoti daudz. Ja? Viņi jau tur ir tikai daži, ja teiksim, tests, dzimšanas laiks, okay, tur ir bildīti jāieliek, var ielikt, protams, nevienu nekontrolē, vai jūs ielikat savu. Ja es gribat, lai uh, cits cilvēks zina, ka jūs esat īsts, ka jūs neesat krāpnieks, jo nav nekāds noslēpums, kad uh, internetu vidē ļoti daudz krāpnieku. Jā, jā nu, tie saucamie fake pro, profili. Jā, jāuzmanās. Jā. Mums ir iespējams verificēties, jā, tas ir mm. ārējais servis, kurš nodrošina verifikāciju arī dažādām bankām, tur maksāšanas sistēmām, jā, teiksim, dati glabājas pie viņiem, šie, nu, tur esat iziet verifikāciju, kur ir dokuments un selfijas, jā, kā to, kā to dara populāri, jā, un, un, un tad... Uh, ja kurš redz, ka jūs esat verificēti, ja jums ir citas uzticības līmenis, ja potenciālo partneru acīs. Ja. Un tad nav jābaidās, ka, piemēram, uz tevi skatās kāds nu, negodīgs cilvēks, nu, teiksim, ar kaut kādiem nelāgiem nodomiem, ja? Nu, jā, jā, tad, tad, tad, tad ir skaidrs, nu, jo, nu, kāpēc gan krāpniekam izvēlēties šādu aplikāciju, ja ir daudz, nu, vieglāka ceļu viņiem. Jā, tā. un eh, kas tad ir vēl pēc kā, teiksim, eh, cilvēki? Viens, eh, nu, var saprast, ka ar, nu, viņam, viņš, viņš ir draudzīgs vai, vai nu, piemēram, ja tu pieminēji kalnos kāpšanu, ir ļoti svarīgi, lai, tas, lai tie cilvēki tiešām ilgtermiņā var izturēt, piemēram, tur kaut kādu noteikts apstākļus, lai viņiem ir, lai viņi ēd kaut ko līdzīgu, ja? vai pēc kaut kādiem šādiem no, nu, parametriem gal, gal, arī? Galvenokārt, protams, mēs nevaram visus parametrus izmērīt. Galvenokārt tas ir psiholoģiskie parametri, galvenokārt, mm -hmm. jā, protams, jā, jo uh, nu, kalnos kāpēji, nu, parasti... Tas tāds piemērs. Jā, piemērs labs, man patīk kā kalnos arī, un, un, un, un nu, protams, tur ir savi noteik, noteikumi, un, un cik tur pārtika līdz un tā tālāk, jā, jautājums, kurš kuru varēs izturēt ilgi. Mm -hmm. Jā, jau saprotiet, kāpēc jūka ārā biznesi, kāpēc jūka ārā ģimenes, kāpēc jūka ārā draudzības. Jā? Nevar kaut ko tur sarīvēties, sarīvējās un nevar eh, viens otru kaut kādu iemeslu pēc paciest, jā, teiksim. Un, un, un tad ir vai nu nav eh, risinājums, kā to prasmes, kā tas attiecības uzlabot, jā, jebkuras attiecības, pie jebkurām attiecībām, vai tās ir biznesa attiecības, vai tās ir uh, sociālas, vai tās ir ģimene, romantiskas, jā, pie jebkurām attiecībām ir jāstrādā. Un uh, aplikācija palīdz tam? Aplikācija, nākamais solis būs šie ieteikumi katram, uh, teiksim, ikvienam pārim, ikvienam divu cilvēku, kurus aiziet uh, pārbaudas sadarību, varēs pa, uh, teiksim, uzspiest teiksim, tā vienu pogu, ja, jā. un uh, saņemt ieteikumus. Jā, un saņemt arī vēl nākamajā versijā, katru dienu viņus saņemt. Jā, teiksim, vēl, un, nu, tas izklausās vēl. pilnīgi neticami, vai ne? Tas pilnīgi ir reāli. Uh, psihologs, in, psihologs telefonā, ja? Jā, tā varētu teikt. Un, eh, nu, un kā tas, teiksim, varētu veicināt uh, arī tādas biznesa attiecības, vai tas ir kaut kādas nozares tur tiek, vai, vai kā? Nu, šeit vēlreiz, ja, mēs jau... Uh, Divi cilvēki var veidot kopā biznesu dažādās jomās ja, mēs mūsu aplikāciju nevar pārbaudīt profesionālās iemaņas. Nu, nu tas gan Priekš, tas ir skaidrs. Citi, citi ja, teiksim, uh, servis, teiksim, tā un uzņēmumi, ja, un, un, un tam līdzīgi, bet uh, Bet to kontaktu tu var iegūt? Jā, var pirmkārt iegūt, atrast tos kontaktus, jā, teiksim. Nu, man personīgi ir interesanti, jā, es teiksim, redzu, nu, mums to sadarību rēķina procentos un tālāk ir dziļāks apraksts, jā. Man personīgi, ja man ir sadarība ar cilvēkiem, ko es tur redzu, kādu 70 un ja nu jau ir 80%, man ir ļoti interesanti parunāt, ja, teiksim, sazināties, ja, lai, mm, nu, es pat varbūt nenojaušu, ko mēs varam kopā darīt, ja. Mm. Ja, tas, jau, tas jau tā ir no nu, man kā cilvēkam, kurš meklē ar vien jaunas iespējas, jo es ļoti skaidri zinu, ka es uzbūvēšu šo biznesu un es noteikti darīšu vēl kaut ko citu. Labi, tagad atkal iesim muzikālā pauzē, un par to mēs tālāk parunāsim vēl gan iepriekš par aplikāciju, jo man liekas ir būtiski klausītājiem saprast, uh, nu, drusciņu vairāk, un lai viņas interesētu, nevis tāpēc, ka mēs, šis nav reklāmas raidījums, bet es uzskatu, ka tā ir vienkārši fantastiska iespēja komunicēt tad, ja tu esi, piemēram, viens, ja, nu, ļoti nenoliedzami vieni nav tikai gados jauni cilvēki, bet vientuļi un vieni, varbūt ne vientuļi, bet vieni ir arī dažādās paudzēs, vai ne? Protams. Un tāpēc, tā kā rādījuma arī klausītāji ir dažādi vecuma, es domāju, ka šis būtu diezgan diezgan interesanti. Mm, tālāk mēs varētu vēl par to parunāt, bet pagaidām muzikālā pauze. Thank you. rādījām arī klausītāji. Vakar šeit, vēlreiz. <laughs> Šeit labās ziņas, uh, un mums ir atlikusī mm, pēdējās nu, 15 minūtes vēl parunāt par elektronisku un vispār kompjuteru vidi. Jā, mans viesis ir uh, Vilnis Priedītis, um, nu, jā, uzņēmējs pamatā, un šobrīd mēs runājam par uh, tādu cilvēku, cilvēkam cilvēku atrašanu, izmantojot telefonu, uh, Uh, telefonu aplikāciju, kas ir faktiski vilni tavs bizness, ko tu esi radījis ar savu komandu un kuru jūs arī apkalpojat. Jā, uh, jā nu to mēs tā kā iepriekš drusciņi izrunājām, mēs atrad, sapratām mm, tad, ko tas elektroniskais mākslīgais intelekts dara, un viņš atrod, meklē cilvēkus pēc konkrētām tur pazīmēm un tā tālāk. Jā, uh, kas būtu tas nākošais, kas būtu svarīgi dzirdēt cilvēkiem? Mēs zinām, ka digitālā pasaule attīstās, cipar te, tehnoloģijas attīstās. Jā, nu, Kas būtu jādara, piemēram, man, ja es esmu mājās un dzirdu šo raidījumu, saku, ah, es gribu tomēr paklausīties un paskatīties un varbūt atrast kādu, ar ko parunāt, piemēram, nu vienalga par bībeles tēmu vai es gribu parunāt par mūziku. Kas mhm. man būtu jādara? Nu, mūsu gadījumā ļoti vienkārši, jā, teiksim, paņemiet savu tālruni, attiecīgi Play Marketā vai App Storā, atrodiet aplikāciju Matchful, Jā, tad, kā tad tas, vai tu varētu spelingot, ka tas nozīmē, kā tas izklausās? M, A, T, C, H, F, U, L. Mačful. Mačful. Bet interesanti, kas, kas mač, kāpēc? Mač, angļu kāpēc? valodā vārds mač, jā, teiksim, tas ir savienoties. Daudz? Nē, nu tas ir tā kā, eh, viņam daudz nozīmes ir. Futbola mm -hmm. arī mač, jā, jā. teiksim, jā, bet uh, eh, eh, mač tas ir tā kā sa, sa, sa, savienošanās, savienošanās, mm -hmm. mačoties, tas ir savienoties, mač un full. Pilns. Tā kā pilns tikai viena L, ja teiks. Jā. Mums latvieši liek full ar, ar vienu L galā, ja dažādi uzņēmumi lieli, eh, un, un, un, un eh, tā viņš, tāds, tāds tas nosaukums, ja, teiksim, un eh, viņi viegli atrast ja, gan App Store, gan Play Marketā, ja, aizpildīt tad tur nu, Tas profils. vienkārši, vienkārši ieklikšķini, nu, tur, tajā, tur, tur, nu, nu jau dzimšanas dats aizpild testu psiholoģijas, nu, un, nu, fotografijas divas jāieliek, bet... Bet tas ir tas pirmais etaps, tur kad tu ļoti, meklē tā kā ļoti, cilvēks ļoti, cilvēku, ja? T, t, ne tikai. Uh, Ja jūs teiksim, aizpildot šo profilu, atradīsiet aprakstu par sevi. Jā, jā ātrāk apraksta par sevi, jā, psiholoģisko. Jā. Uh, diezgan detalizētu, jau uzreiz. Uh, Otrkārt, nu, jums ir taisnpildīt, tur ir trīs veidi profili - romantiskais, uh, sociālais un biznesa. Jā, teiksim, jā, tātad, ja jūs mēģināt meklēt biznesa partneri, aizpildīt biznesu, varat divus, varat visus trīs aizpildīt. Jā. Un tālāk jūs varat šajā aplikācijā arī tādu saiti, sadarbības nokopēt un aizsūtīt sev tuviem cilvēkiem, apstīties savu jau esošo sadarbību. Mm -hmm. Un, kā jau teicu, nu, dažu mēnešu, nu, pāris mēnešu orientējuši laikā būs arī šie padomi katrām attiecībām, kā viņas uzlabot. Jā, sadarībai detalizēts apraksts jau burtiski šai nedēļā nāk uzlabot. Un nu, tas ir tad, ja tu jau konkrēti gribi saprast, kas tev jā, jā. ir kaut kādās attiecībās. Jā, eh, jā, jā, jā. jā tu, tieši tā, jā, teiksim, tā kā eh, cilvēki arī šādā veidā eh, to skatās un pārbauda, jā, teiksim, salīdzinu skatās, ko viņi var uzlabot, jā. Hmm, interesanti. Un, nu, tad vēl ir tāds interesants lieta, man šķiet, un tu esi zinošs šajā ziņā, jo tu strādā šajā nu, internetu vidē un, un ar visiem cipar tehnoloģijām. Latvijā un pasaulē šobrīd, nu, tas ir tā kā viens no, tas, ko tu tagad, par ko mēs stāstam, tas ir tāds, nu, viena niša, Jā. bet es zinu to arī, ka tu lasi uh, lekcijas un izglīto cilvēkus arī par to, kas, kā, nu, ir mums dažādi tie maksāšanas veidi un dažādas naudas un valūtas, un tu lasi lekcijas tieši par to, kas saucās kriptovalūta. Vai tu varētu man pastāstīt, man liekas, ka klausītājiem tas ir kaut kas pilnīgi negaidīts, varbūt arī man, kas tas ir, ko tu lasi, ka, nu, varbūt nedaudz arī pastāstīt, nu, kas vispār ir kriptovalūta. Mēs saprotam, ka tas ir kaut kāds naudas veids, kaut kāds mistisks, eh, ka tas ir elektronisks. Jā, bet tu esi zinošāks, kompetents. Pastāst, un tas varbūt būtu interesanti. Jā, jā, tā ir šodien ļoti populāra tēma, jo eh, mēs eh, tagad visur pēkšņi dzirdām par kriptovalūtām, kad viņas ir un būs, līdz sevišķi pēc Amerikas vēlēšanām, ja, un, un prezidenta vēlēšanām. Prezidenta vēlēšanām, jā, es, mm -hmm. pēc tam, kad Trump ievēlēja, ja, un, un jo viņš ir liels atbalstītājs šiem kripto, kriptovalūtām, ja. Un es... Kas tas tāds vispār ir? Tas ir digitāls, nu, ja, ja mēs skatāmies atkal no kāda viedokļa, cilvēki to sauc par valūtu, kriptovalūtu sauc par monētām, lai gan viņas fiziski nav monētas, tas ir digitāls, digitāls aktīvs, kuru var nosūtīt viens otram, ar kuru var maksāt, daudz kur viņi pieņem. Starp citu, pašā Amerikā man liekas, ka viņi jau... citu, ar... kriptovalūtu jau cilvēki jau daudz to nezina, bet kriptovalūtu pieņem jebkurā veikalā, jebkurā veikalā, jebkurā valstī, kur pieņem maksājumu karti. Ja tikai jūs maksājat, jums ir karte no kriptokarte, jūs iztērējat kriptovalūtu, veikals saņem attiecīgi eiro, veikals mm -hmm. nezin, kad jūs samaksājuši kriptovalūtu. Un to mm -hmm. var jau ah. daudz gadus darīt. Un man bija tāda kurjās, ka es saku eh, sev pazīstamam cilvēkam, nu, radiniekam, kam piedara degvielas uzpildes stacijas, es saku, Andris, eh, nopirkt degvielu pie tevis ar bitcoinu. Viņš saka, nu nestāsti, es taču nepieņemu bitcoinu pie sevis. Ja? Saka, tu to nemaz nezini. Ja, tā kā tas tā strādā. Ja? Šī bija. Respektīvi, tā. ja tev ir karta, kur ir teiksim, izsniedzis nu, kāds bitkoinu vai, vai, vai kāds kriptovalūtas turētājs. Nu, tās ir biržas, tās ir šādas nu, dažādas jā, institūcijas, kas izsniedz šīs kartas. Jā. Un tad tā tava elektroniskā nauda, nu, nosacīta jā, kaut kur kaut kādā kontā, kas ir tā kā monētiņa, bet viņa nav, viņa ir ciparos. Nu, cipariņa. Ciparos, tad šie cipari, tanī brīdī, kad tu maksā eiro, viņš jau automātiski konvertējās. Jā, pēc tā kursa, kas ir tajā brīdī. Biržā. Jā, biržas kurs, nu kas ir, jā. Un um, vai tu arī savās lekcijās kaut ko stāsti, kāpēc tur tie, nu, protams, mēs visi saprotam, kāpēc mainās valūtas kursi, ja tas Par ir Par to tirgus. mēs ļoti daudz runājam, par to vai, mēs ļoti daudz runājam. Jā, mums noteikti nebūs tik daudz laika, bet varbūt kaut kā īsumā, varbūt mēs varētu, nu, klausītājs drusciņi painformēt, eh, vairāk, lai mēs paliekam nedaudz zinošāk un varbūt, lai mēs, lai mēs sākam nebaidīties, jā. jo, piemēram, man, uh, arī cik no nu, es jau ļoti ilgi dzirdu kriptu, un es saku, ka nē, nē, nē, man tas vispār neinteresē, jo, jo tāpēc, ka, nu, it kā tāds bailes drīzāk ir uh, tajā vispār pat interesēties par šo kriptovalūtu. Nu jā, nu, šis, šī nozare, uh, par cik viņa ir tik vēl ne, neregulēta, joprojām diezgan neregulēta, sevišķi pie mums Latvijā, uh, un un par viņu ir daudz eh, dažādas eh, baumas laistas, ja teiksim, ka tur ir kaut kas ļoti nelegāls un tā tālāk. Ja. Eh, mēs katrs varam būt legāls vai nelegāls, tā ir mūsu izvēle. Ja, mm -hmm. Mēs ar skaidru naudu arī varam izdarīt gan labas lietas, gan sliktas lietas. Tāpat ar kriptovalūtu, ja, teiksim, un tur nav nekāda starpība. Mm -hmm. ja, teiksim, no tāda viedokļa. Ja. Ar kriptovalūtu ņemot vērā, ka tā tēma nav daudziem saprotama, loģiski, un viņa ir diezgan sarežģīta. Lai viņa kļūst ar vien vienkāršāk, vienkāršāk, vienkāršāk cilvēkiem saprotam. Yeah. Pirms kaut kādu laiku viņa bija ļoti grūti izprast. Ja, tad, bet pateicoties tām, ka joprojām nav tādas regulācijas, un tādā, tajā nozarē arī ir daudz krāpnieki. Ja, mm -hmm. Un tāpēc cilvēki ir daudz arī pazaudējuši naudu un tā tālāk, un tāpēc daudz baidās. Bet tas jau ir, tā jau mūsu misija izglītot cilvēkus. Jā, kāpēc es pasniedzu? Pirmkārt, tāpēc, ka man tas patīk, kā pasniedzējiem vispār man vecāki skolotāji bija strādāja pa skolotājiem. Jā, teiksim. jā, tas un, jau tev ir gandrīz asinīs. Asinīs gēnos man ļoti patīk eh, vadīt eh, nodarbības. Jā. Ah, tik, cik man laiks atļauj to darīt. Eh, un, Tieši mūsu mēsīja, man ir trīs partneri šajā, nu, jā, var teikt, biznesā. arī biznesa, var jāsauks lietas īsties vārdos, protams, jā, un mūsu misija ir tieši tā dot to informāciju, kas cilvēkiem ir maksimāli uh, droša. Mēs nevaram ne pa ko garantēt, jā, ka tur kurs nenokritīsies lejā, jā, bet, ka viņi maksimāli dro, droša un uh, kā izvairīties no visa veida krāpniekiem un kā maksimāli iespējami droši tajā vidē darboties un izmantot, jo tā ir nākotne, gribam vai nē. Tas nozīmē, ka patiesībā cilvēks, kuram varētu būt interesi, un man liekas, ka ar laiku visi mēs būsim spiesti uz, nu, zināt, uzzināt un apgūt šo visu, jo uh, Es saprotu, ka uh, tā, nu, kriptovalūta vai elektroniskā nauda, nu, viņa vairāk vai mazāk ienāk un ienāks ar vien vairāk uh, mūsu dzīvē, un mums, protams, ir jāizglītojās. Tad, nu, piemēram, tu lasi lekcijas, kā? Tu viņas, es saprotu, ka tas ir, tas ir kaut kā zūmā, vai kā, Jā. piemēram, var atrast tās tavas lekcijas? Jā, mums ir, mēs galvenokārt darbojamies telegramā, Mhm. Mēs tam mājaslapu pārtaisam šobrīd, ņemsim jaunu domēnu, kripto numur viens. Jā, kripto numur viens var atrast mani, var atrast arī par kriptovalūtām TikTokā, kā kriptoplikpauri. Man tāds interesants nosaukums, nu, cik gan mati nav. Ja. Un, un, un, un, un tur, tur, tur var viegli atrast, teiksim, tur ir viss šīs apmācības un tā publiskā grupa, un tur jau var skatīties tālāk. Un tad, tad tas nozīmē, ka, piemēram, es vai kāds klausītājs grib kaut ko uzzināt, tad viņš mēģina tevi atrast caur šajās aplikācijās, kā TikTokā vai kaut kur. Un, eh, kāds notiek pēc tam, tad viņš arī kaut kā pieregistrējās, viņš mēs, sazinās mēs, ar tevi. Eh, kā, nu, kā? Nodod informāciju, kur, kur var pieslēgties pats visbiežāk, nu, visieefektīgāk caur uh, telegramu. Bet nu, man jau atrast var arī iegooglējot Vilnas predītis, jūs noteikti atradīsiet mans kontakts. Es zinu to, ka nu, droši vien, ka ir daudz šāda veida, nu, teiksim, kursi, lekcijas internetā ieklikšķinot, un tev tur izlec daudz, lai, nu, būtu saprotams, kas tad ir tas, kāpēc cilvēkam būtu interesanti tomēr mm, būt šajā tanīs grupās, jo tu to līdz krieni pēc minūtēm piecām uz šo lekciju. Um, nu, kāpēc man būtu jāmeklē tieši tikto kā tevi? Pirmkārt, tā ir uh, papildus izglītība. Tas ir mhm. zināšanas, kas uh, uh, noderēs. Ja, ja ne šodien, tad viņas var noderēt mazliet vēlāk. Ja? Tas ir, uh, pasaules strauji mainās, un tas ir iešana līdz laikam. Mēs, protams, neesam vienīgie, kas uh, pasniedz lekcijas par kriptovalūtu. Tas, protams, ja, bet Bet nu, tas ir tas, kas vienai daļai tas atver iespējas nopelnīt, ja kas vēlās. Ja? Katram mērķi savādāk. Ja? Respektīvi, mēs arī varam iz, at, šādā veidā cilvēks var atrast iespēju, kā nu, viņš savu, ar savu eiro var kaut ko nopelnīt. Ja? Tā Padarīt, skaitā. Bet ir, protams, ka riski, ja? par to jārunā uzreiz. Ja? Nu, bet tad, protams, ir jāmācās, vai ne? Jā, tieši tāpēc. Ja? Mēs Un... arī brīdinam, kur tie riski lielākie, rādam piemērs, kā gan nopeln, gan arī zaudē, ko nevajag darīt. Uh, Neko, nu, tā kā. Bet tu jau vēlos. nekonsultē, tu tikai lasi lekcijas, lai vispār nu, cilvēkam var, būtu izpratne. Var, nē, mums ir arī konsultācijas, mums ir arī konsultācijas, jā, un, un, un ir visādi tur produkti, bet, eh, nu, papildus arī, jā, teiksim, dažādi. Bet būtībā cilvēkam vajadzētu vienkārši internetā sameklēt tevi un kaut kādā veidā nokomunicēt, Uh, un, uh, un tādā veidā pieteikties kaut kādā nu, tādā kursā, to klausīties, un tad viņš var komunicēt, Jā. uzdot jautājumu. Pielietot tā zināšanas jau uh, katrs pēc savas nu, pēc vēlēšanām. Jā, atnākt uz konsultācijas, saprast to mērķi, kāpēc to darīt, protams, mm -hmm. jā, mhm. ir saprast to daudzveidību, kāda tur ir, un tad pieņemt lēmumu, ko tajā jomā darīt. Nu, ko mūsu laiks ir uh, beidzies, sarunājamies, jo tūlīt ir jāskrien prom. Tā ir, jā mīļa rādījuma arī klausītāji. Es ļoti ceru, ka jums bija interesanti, e, jo šis bija tāds īpašs gadījums arī nu, manā pieredzē e, runāt par šādu biznesu, no kura arī es neko daudz nesaprotu. Un tāpēc, Vilni, es tev saku ļoti lielu paldies par to, ka tu atradi laiku un, e, nu jā, uz sadarbību, jo es noteikti pati varbūt interesēšos Pilnīgi un izmantošu droši. tavu aplikāciju. Kā tas saucās? Matchful. Matchful. Uh, jā, lai, nu, varbūt, jā, ja es kāpšu kalnos, lai es atrastu kādu, kurš arī to dara jau un to dara profesionāli. Nu, tā zinot, ko, es tu, ko tev darīt. Tā tad vēlreiz es tev gribu teikt lielu, lielu, lielu paldies. Un, paldies tev, Silvija. Jā, lai, lai tev viss izdodās un, un izglītot cilvēks un paldies par to labo lietu, ko tu vispār dari. Uh, Um, un jums, mīļie radījumi, arī klausītāji, protams, paldies par jūsu uzmanību. Un, um, kā vienmēr, radio, mm, radi, raidījuma beigās es gribu pateikt visiem ziedotājiem lielu, lielu paldies par jūsu ziedojumiem, par jūsu dāsnumu uh, atbalstot rādījumu arī, jo nu, nevarētu mēs raidīt, nevarētu mēs runāt, ja nebūtu jūs, mūsu atbalstītāju. Un šodien vakar es jums gribu pateikt vēlreiz, paldies par uzmanību, paldies vēlreiz Vilni, uh, Paldies Silvijam, paldies eh, radio klausītājiem. Jā, un eh, uz tikšanos eh, nākošreiz, nu, pēc, protams, labās ziņas jau būs rīt. Jā, man te drusciņi ir jās, jāsaregulē visas, visas pogas pareizi, lai tas viss notiktu. Nu jā, lai jums svetīgs vakars, un es ļoti ceru, ka jums bija interesanti ar labu vakaru.